Primește, Doamne, aceste daruri, daruri în cinstea Ta, rodul pământului și al muncii noastre, daruri în cinstea Ta. Iale, Doamne, sfinte, iale pe altar, binecuvântează Doamne al nostru dar.